من علينا بنعمة الإسلام والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي جعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته وجعل الأحكام الإسلامية مقياسا لأعماله ومصدر لأحكامه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطاه أما بعد mazungumzo yetu leo hii yatafunguliwa na hadithi ambayo Daru Qutni alipokea na wengineo. Hadithi inayosimuliwa na Abi Tha'laba al-Kushani جرث بن ناصر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم وهي نسيان فلا تبحثوا عنها نتوب محمد صلى الله عليه وسلم أسيما إن الله فرض فرائض fala تضيعوها kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifaradhisha faradhi fala tudhiruha musizipuze katika kuzitekeleza faradhi ni mojawapo ya hukumu za kisheria. Mtume akaendelea kusema wa hududan, na kwa Mwenyezi Mungu akaweka mipaka, kwa sababu yeye awaelewa wanadamu na yeye ndiye muumba wao na ndiye muumba wa maisha yao, akawawekea mipaka. Mipaka hii fala tahtaduha, musivuke mipaka ile aliyoichora Allah subhanahu wa ta'ala. Waharama ashiya, Mwenyezi Mungu akaamrisha mambo, akaamrisha vitu, akaharamisha vitu, fala tatahikuha, musivitekeleze msifanye yale yaliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho wasakata an ashyaa rahmatan lakum, akanyamazia baadhi ya mambo. Kunyamazia ni vipi? Kunyamazia haina maana hakuna hukumu, la, ina maana vitu hivyo si haramu bali ni mubah ni ruhusa kufanya fala tabharu anha kwa rahma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema basi msianze kuzikitabiti kwa nini haikuharamishwa kwa nini ilikuwa halali la kule kutoharamishwa yatosha kuwa ni ibaha kama sasa kueleza hukumu za kisheria mubah ni kitu gani? Hadithi hii imeelezewa na wanavyoni mbalimbali katika kuitolea maoni. Moja katika mazungumzo ya wanabioni wanaozungumzia hadithi hii ni mazungumzo yaliyopo katika شرح أربعون النووي أسمع هذا الحديث حديثه إن الله فرض فرائض فلا يضيعوها الحديث من جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من muktasar ومن maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moja katika sifa ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipewa balagha, alipewa ufasaha, maneno marefu aweza kuyakusanya yakawa mafupi na yakafahamika, lakini maana ni mapana, deep, comprehensive, maana pana lakini akayazungumza tu kwa maneno kadhaa. Hii ndio eloquence na fluency ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameadhirika katika hadithi hii. Asema wa huwa yahwi usul ad na hadithi hii inakusanya misingi ya dini, Islamic fundamentals, ile misingi ya dini وليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بإنفراده الأصول الدين وفروعه منه yasemekana hakuna hadithi miongoni mwa hadithi za sallallahu alaihi wasallam hadithi moja iliyokusanya misingi ya dini na mitadaa ya dini ila hadithi hii hadithi hii ina uzito mkubwa sana kwetu sisi umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mada yangu itajifunga ma yustafadu min hadha alhadith, yale mambo ambayo tunatakikana kuyapata, mafunzo yanayotakikana tuyapate katika hadithi hii. Funzo la kwanza katika hadithi hii, ndugu zangu watukufu kuwa inatuonyesha kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye sahibul haki an yakula fina hadha huwa alhaq wa hadha huwa albatil wa hadha huwa alharam wa hadha huwa alhalal kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye katika ule uungu wake, moja katika sifa yake ni Alhakim, ni mwenye kutupa hukumu juu ya vitu na juu ya mambo, na lillahi lhamdu. Katika yake imani, katika sifa za imani kwetu kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ambaye tumemwamini kwa kukinai, si kumwamini kihamasa ni kuwa Mwenyezi Mungu ana majina tisa ngapi? tisini na tisa. Moja katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nani? Al-Hakim. Yeye ndiye mwenye kutupa ramani ya kutuambia kwamba hii ni halali fanyeni, hii ni haramu iepukeni. Ndio utakuta katika sifa hii al-Hakim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka wanadamu katika ulimwengu huu kila kunapotokea kadhia yao kadhia hii haifanyiwi al-istiftau referendum wala haiangaliwi the rule of majority wala haiangaliwi rai maghlabia raia wengi yaangaliwa, fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wa rasuli, mukizozana katika jambo lolote, jambo lolote liwe ni dogo liwe ni kubwa liwe linahusu masala ya ruhia liwe linahusu masala ya muamalat, liwe linahusu siasa, uchumi, lolote lile basi farudduhu ila Allahi wa rasul liregesheni tatizo lile muliangalie hukumu yake Mwenyezi Mungu amesema nini si bunge limesema nini si kura ya maoni imesema kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala yani kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu na kwa mtume yani kwa sunna za bwana mtume ambazo ni hadithi zake sallallahu alayhi wasallam Funzo la kwanza katika hadithi hii ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye aliye na haki ya kutuamrulia sisi Waislamu mambo yetu. Mwenyezi Mungu asema ile ni hukumu illa lillah, hakuna hukumu ile nani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kusul haki. Yeye ndiye hutusimulia ukweli, hutupa ukweli wa huwa khairu wasilim ndiye mfafanuzi bora zaidi. Funzo la pili katika hadithi hii twajulishwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani alitaka matendo yetu yafungike na sharia zake. Kwa wana usuli wa fikhi wana tafsiri sheria. Kwetu sisi Waislamu, sheria ina definition yake, na nitaeleza definition ya iliyokolewa tuliyoizoea ya demokrasia. Nini demokrasia? Sharia kwa maana yao wanaisema nini? Kwa sisi Waislamu, sharia ni alfitab au khitabu shari' almutaalliq biaf'ali ibadi, ni maelezo ya Mwenyezi Mungu ashari ambaye nani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maelezo haya yanaambatana na kufungamana, yako related na matendo yetu. Yaani, kwa maana hii, kila kitendo chochote hufai kukifanya kihamasa, bali lazima kwanza kumuulize hukumu yani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wakaja wanavyoni wa usuli kwa kaida au kwa principle maarufu inayojulikana aslu al-af'ali atakayyud bisharia, asli ya matendo kwanza ni kujifunga na nini na sharia, yani sharia ikuamulie. We are not driven by emotions. Sisi hatufai kupelekwa na hamasa. Sharia ikuamulie, yani sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio ni Kristo kwa mwaka wa elfu moja mia saba na themanini na tisa kukazaliwa kitu kinachoitwa secularism. Secularism ni fikra au itikadi iliyojengwa juu ya msingi wa kumtenganisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutohukumu, kutojudge matendo ya wanadamu hapa duniani. badali yake wanadamu wawe na maamuzi ya kujitungia ipi halali na ipi haramu, ya kujitungia nini baya nini nzuri. ndio ikazaliwa secularism. Secularism, itikadi hii ikazaa nidhamu siasi nidhamu ya kisiasa political framework ya kimagharibi ambayo nyote mwaifahamu, nyote mwaifahamu, nayo ni ademokratia, democracy. Democracy ukiisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho utapitia kipengele muhimu sana kwamba demokrasia inasema hivi law sheria ni an expression of the will of the people nataka mfahamu kwetu sisi waislamu sheria ni divine speech ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayotuhukumia mambo. Kwa demokrasia unasema it is an expression of the will of the people yaani ni watu wenyewe wanajipa uwezo wa kujiamulia. Kuna pombe halali, pombe haramu, watu wenyewe wajiamulie. Je, tufanye hivi ama tusifanye hivi? Wenyewe wajiamulie. So kihakika katika definition kama hii ndio definition ambayo it contradicts, inagongana na definition ya kisheria yetu lakini wanajaribu wajaji wakaleta confusion kwa Waislamu, wakahusisha democracy na principle tatu: rule of law number one, number two wakahusisha na election, number three wakahusisha na accountability, kwamba haki ikizungumziwa rule of law haiwezi ikapatikana kwa nidhamu nyingine ila kwa kwa nini kwa demokrasia hakuna election ile nini ikizungumza ya demokrasia kwa election na accountability yote haya utakuta Uislamu na rule of law Uislamu na accountability Uislamu na election sasa kwa maana wakasanya watu kwamba ati hakuna accountability kikweli wala hakuna election kikweli wala hakuna rule of law ila kwa demokrasia ila hali demokrasia kwa msingi huu walipo define kwamba ita rule of the people by the people tayari inagongana moja kwa moja na definition yetu eh, ya, ya, Uislamu kuhusu sharia kwa waislamu sharia ni nani ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunapofanya elections sisi tunamchagua tuna, tuna, tuna, tuna mtu awe ni mwakilishi wa umma katika kutekeleza sharia za nani za wetu Demokrasia wakaendoze election, lakini election kidemokrasia reality yake ni kumchagua mtu ambaye ataendoze secular liberal values. Moja katika principle au misingi ya secular ni kukubali kwamba mwanadamu ndiye nini, ana sovereignty, ana ubwana wa kutunga kanuni Labda niwasomee ndugu zangu moja katika chapta mbili za katiba mbili, moja mnaijua na labda nyingine hamwejui. Katiba ya Kenya chapta ya kwanza inazungumzia sovereignty of the people, ubwana wa watu. John Locke anafasiri sovereignty of the people kidemokrasia, wanasema hili tamko la sovereignty lina maana kwamba the mastership, the absolute authority ya kutunga kanuni huwa it should be exercised by people by, yani watu ndio wa exercise hii swala la kuhukumu, kujipangia hukumu zao za kiajabu ajabu. Kisha kuna kitu anakiita supremacy of the constitution, yani wewe Muislamu unachukua Qur'ani na hapa kwamba mimi nitalinda hukumu za nini za kijahiliya na Suprema Soda Constitution maana yake ni kwamba hakuna sheria yoyote ambayo itakwenda kinyume na sheria ya katiba. Hii mwaifahamu. Kuna katiba ya bwana mkubwa leo, dola kubwa ya Marekani. Dola hii katiba yake ina chapta saba. Katika chapta ya sita katiba ya Marekani inasema kuna kipengele wanakiita no religious test katika article ya sita clause ya sita ya katiba Marekani inasema kwamba tawala zote za Marekani, asasi zote, Congress, federal na nyinginezo, hazitambui udini, hazitambui swala la nini la dini. Kwa hivyo watu hutunga kanuni ayuha الاخوه kwetu sisi waislamu asiyada وان uwana authority sovereignty belongs to the law of Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo funzo la pili tunalolipata katika hadithi hii ni kuwa haku tashria haki ya mwenye kuleta sheria sisi si wanadamu hii ni haki ya nani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Funzo la tatu tunalolipata katika hadithi hii ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ametuonyesha hukumu zetu ambazo wanavyoni wakasema ni hukumu tano. Hukumu hizi ni kama zifuatazo: Kuna hukumu katika sharia yaitwa faradhi Faradhi ni lile jambo la lazima, Waislamu hawana option katika kulitekeleza. Mfano, kusimamisha swala tano si option, si option kwa Muislamu aswali asiswali. aa ni faradhi aswali, hii ni faradhi. Wanavyoni wafiki wasema hii ni jambo ambalo yuaqabu tarikuhu, yuapata dhambi kwenye kuliacha yusabu fa'iluhu na mwenye kulifanya upata nini upata thawabu kama hivi tulivyoswali sisi tumepata thawabu kwa sababu tumekuja kutekeleza faradhi hii na tunaitekeleza faradhi hii kwa kuwa nani ameamrisha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukumu ya pili ni hukumu ya sunna sunna sunna inafasiriwa kuwa huwa ma fa'ilu ni lile jambo ambalo mtu akilifanya hupata thawabu wala yuaqabu tarikuhu lakini mwenye kuliacha hapati nini hapati dhambi lakini watu huhimizwa kufanya mfano tukiswali swala ya faradhi hapa kisha kuna zile sunna za kablia na baadia kuna sunna za kufunga baada ya Ramadhani siku sita hizi ni sunna watu wahimizwa kuzitekeleza kuna sunna ya jumatatu nini na na Alhamisi hizi ni sunna mtu huhimizwa tu wala hashikii bakora na nguvu na udikteta kwamba wewe kwa nini kufunga Jumatatu na Alhamisi la watu huhimizwa kwa sababu hizi huji yani humfanya Muislamu akajikurubisha zaidi kwa nani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tatu hukumu nyingine ni haramu Haramu ni lile jambo ama kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kuwa mukikifanya kitu hicho mnapata dhambi, mukikiepuka kitu hicho mnapata nini? Thawabu. Haramu ni jambo ambalo tukiliepuka Waislamu tunapata nini? Tunapata thawabu, na tukilifanya tunapata dhambi. Riba tukiliepuka thawabu tunapata sisi sote na natumai na nabana kubwa sana bali yakini kubwa kwamba sisi waislamu hatunywi pombe hapa basi kwa kule kutokunywa pombe kwetu kwa msingi kwamba ni haramu si kwa msingi mwingine sisi tunachanganya mada na roho maana kuchanganya mada na roho ina maana kitendo chetu sisi tunakivisha kwamba hii ni amri ya nani ya Mwenyezi Mungu tunapofanya jambo sisi hatufanyi tu kujana ndio kulifanya la twalifanya kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio mazul mada wa ruh, wala hatufanyi kwa kuwa kapendekeza. Ah, kuna watu za kupendekeza na sharia za Kiislamu kukata mwivi mkono, hata wakikata mwivi mkono kwa kuwa ati wamependekezwa na sharia hizi hawapati thawabu, kwa sababu asili kukata mkono mpaka upate thawabu lazima ufungamanishe kitendo hiki kwa maana amri nani ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa katika haramu ni jambo ambalo ni lazima si hiari kuliepuka. Tukiliepuka tutapata thawabu, tukilifanya tutapata nini? Tutapata thawabu. Kuna jambo la nne ama hukumu ya nne nayo ni makuruhu. ni ile jambo ambalo tumehiarishwa baina ya kulifanya, tumehiarishwa baina ya kulifanya na kutolifanya, lakini aula kuliacha yafahamika makuruhu ni lile jambo ambalo ukilifanya upate dhambi lakini ukiliacha ni bora zaidi hii ndio nini ni makruhu baadhi ya fuqaha wakasema ukifanya ukiacha kufanya makruhu unapata nini unapata thawabu mwisho ni mubah mubah ni lile jambo ambalo lina hiari Yatima unaweza ukalifanya ama usilifanye. Mfano labda wa ifahamike kama kuoa zaidi ya mke mmoja. Hili ni jambo ni ruhusa kwa Waislamu, ikiwa labda mkeo, mkeo hazai Kiislamu haujaambiwa basi ubadilike hapo hapo, umefunguliwa mlango wa pili wa kuoa, au hata kwa sababu yoyote ile unaweza ukaoa mke wa pili katika hukumu ya kisheria juu ya ndoa ya mke wa pili ama mke wa tatu ni uba, ni jambo limeruhusiwa kisheria, yaani mtu akilifanya hapati nini? Hapati dhambi. Ndugu zangu, hizi ndizo hukumu tano ambazo tunazipata katika hadithi hii, mtume aliposema Mwenyezi Mungu, mtume aliposema inna Allaha faradha faraidh, kwa Mwenyezi Mungu alifaradhisha faradhi, fala tudayyiuha, basi usizi epuke paradiso kisha wa hududan fala ta'taduha kisha akaweka mipaka Mwenyezi Mungu usivuke ile wa harama na akaharamisha mambo fala tantahibuha usiyafanye wasakata an ashiyaa rahmatan lakum na akanyamazia baadhi ya mambo ili ni rahma basi na kwa Mwenyezi Mungu amesahau fala tafahu anha basi msijitie dhiki ya kutafiti kama vile Hili ni funzo la tatu. Funzo la nne, ndugu zangu Waislamu, ni kwamba katika hadithi hii yadhihirika kwamba sisi Waislamu hatufai kabisa kumkopesha mtu sikio letu na kututeka yeye ndiye atupangie mambo au maisha hapa duniani, au atuelekeze kwamba jambo hili ni zuri na jambo hili ni baya. Mwafahamu hivi sasa kuna kile kinachoitwa global war on terror. Sasa aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama alihutubia generation katika chuo kikuu cha Kayo, Misri. Akazungumza katika hotuba yake mwaka wa 2009 akasema kuna kuna chapa mbili za Uislamu Akasema kuna Uislamu unaoafikiana na maadili na values za kidemokrasia na haki za binadamu. Huu ni Uislamu ambao Marekani inaunga mkono na utausapoti Kisha akasema kuna Uislamu sampuli ya pili ambao huu unagongana na maadili ya Kimarekani na haki za binadamu. Huu Uislamu huu hapakupigwa vita. Mazungumzo haya yakawa yanatoa kibali kwa Marekani yeye kutuamulia ni jambo gani ni baya sisi Waislamu tuliepuke na ni jambo gani zuri sisi tulifanye. Kwa hiyo Waislamu wakatiwa katika mtihani, wakagawanywa katika makundi kwamba kuna Waislamu wanaitwa extremist, kuna Waislamu radicalist, kuna Waislamu fundamentalist, kuna Waislamu terrorist kisha kuna Waislamu moderate. Katika fikihi ya Kiislamu hakuna vigawanyo hivi. Sisi ili kusema huu ni ugaidi, Mwenyezi Mungu atuambie huu nini? Ni ugaidi. Misimamo mikali ni Mungu ndio atuambie, tupangie kwamba huu ni tunaonini mkali wa hata hududan fala tatadua. Akituambia hapa ni red line, Mwenyezi Mungu akituambia kwamba hapa usivuka hapo bali kuna mambo mengine twastaajabu. Hawa hawa wanaosema kuna misimamo mikali, hawa hawa ndio wameimpose wa kwa umma ulimwengu mzima leo demokrasia na chaguzi zake. Marekani yenyewe iliendorse constitution yao 1789 kwa kile walichokiita um, Philadelphia Convention wakaletwa watu 39 wakatunda katiba kisha ikawekwa katiba ya, ya, ya, ya Marekani ikawa sasa imekuwa endorsed Marekani Marekani nzima ina katiba hiyo ni watu tu walitunga sasa ikiwa katiba ile ilikwenda kinyume na maslahi ya Marekani ni misomo mikali kwetu sisi kusema Yesu ni mwana wa Mungu ni misomo mikali Mwenyezi Mungu asema maneno haya ni hatari kusema kwa Yesu ni Mungu kama inavyoambiwa watu asema mbingu na ardhi za kurudia kwa nini kupasuka kwa kumjalia kwa mamungu ana neno ana mtoto hunifu mkali lakini ndugu zangu hii notion ama notion za kuambiwa mifumo mikali lengo moja tu ni kwamba waislamu wa endorse secular liberal values waache kuuphold zile values zao za Kiislamu ndio in London ama western na cities leo ukivaa kanzu is an issue ukifuga ndevu tazamishwe ukizungumza Kiarabu jamani mpaka sasa kuna kanuni atakujadiliwa Uingereza ya kwamba mahatibu sasa wanazimishwa kuhutubia hutuba ya jumaa kwa lugha ya Kiingereza yani isiwe hata na Kiarabu hawatu wataka sisi tuachane na Uislamu wetu tushikamane na nini na demokrasia yao na demokrasia yao, ndugu zangu, wao hujipa mamlaka ya kusema halali ya kukubalia sisi na haramu. Mwenyezi Mungu aliyaona zamani haya. Makuraishi pia walikuwa na tabia hii ya kujihalalishia vitu na kujiharamisha vitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawarudi, yani akawajibu, akawaambia katika sura An-Nahl aya 116 wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalu wa hadha haramu, wala msiseme kwa ndimi zenu eh, mkasifu mambo kwamba ngamia hawa tuliwapasua masikio asili ya haramu watuwali waarabu asili aya hii ishuka kupinga vitendo vya mafurahisho waliokuwa ngamia ambaye ngamia yule wanampasua sikio wakimpasua sikio ni dalili kwamba hawataki kumla yaani wanataka kumtumia lakini kumchinja na kumla nyama zake wanasema ni haramu wakajiharamishia ila hali ngamia nini ngamia ni halali kisha kuna ngamia akizaa mimba tano wao wanasema ngamia huyu ni ngamia wa wageni sawadi sasa wakajiharamishia kwamba hatumchinji ngamia huyu mpaka wageni aje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio akawaambia wala msifu mwenyezeni mkasema kwamba hii ni halali na hii nini ni haramu litaftaru ala Allahi kadhiba kumsili msinjinani Mwenyezi Mungu uongo Mwenyezi Mungu akasema inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun, hakika wale ambao wanamsingizia Mwenyezi Mungu kazi yao wamejipa eh, uwezo wa kutunga kanuni za watu, kujitungia kanuni kama ilivyo katika bunge zilizoko leo. Watu hujipa mamlaka ya kutunga kanuni, kisha kanuni zile tuangua kanuni zetu, lakini ila hali kanuni zile hazimfungi hata ile aliyezitunga Ujue kanuni kihakika haziatouch kuna watu ni untouchable hawahusi na kanuni hizi political elites wao ni untouchable wata break law na hakuna yoyote atamakaunti hiyo swala hili ndugu zangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wote wanaozua kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi hawezi wakafaulu nimalizie ndugu zangu kwamba hadithi hii inatuonyesha pia jambo la tano kwamba maamuzi yakiamuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi Waislamu kazi yetu ni kusalenda. Mkisoma Qur'ani mtakuta kuna aya zina zinaanza yasalunaka anil ahli qul hiya mawaqitu linnas yasalunaka anil mahid qul huwa adha ba'da nisaa fi mahid. Hizi aya lazima tuzielewe vizuri hii yasalunaka anil mahid ina maana waislamu wamechanganyikiwa hawataki kujije wanataka kujua hukumu ya mwanamke anapokuwa katika hedhi je yafaa kufanya naye tendo la ndoa ama vipi hii hukumu yakachanganya watu sasa kama inachanganya watu nani atakujibia ndio wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamuuliza hebu tupatie hukumu ya mwanamke anapokuwa katika hedhi, twafaa sisi kumuingilia? Wahi wa shuka, jibu la shuka kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa ansa, anasuluhisha, asema wakikuuliza kuhusu habari za nini za hedhi, waambie huo ni uchafu fa'tasilu nisaa al-mahyid haturuhusiwi sisi wanaume wa Kiislamu kuwaingilia wake zetu wanapokuwa katika hali ya hedhi inapokuja masala watu wachanganyikiwa katika masala mengi je hapa tufanye vipi mtume aulizwa ndio Qur'an moja katika kazi ya Qur'ani ikashukisha suluhisho watu wametatizika kwa sababu Uislamu si trayo la bendera na maangamieni leo katika hali nazo duniani Katiba ya maexperts ambayo ni ya Marekani ilibadilishwa 27 times. Haya, ile kubwa ya madikteta ulimwengu mzima ambao wanadikteta ulimwengu mzima ilibadilishwa mara ngapi? 27. Zetu zabadilishwa zote. Mwakumbuka 2010 ilibadilishwa katiba nzima. Mambo yakuonekaniwa mazuri, lakini wapi kila inapobadilishwa kila inapobadilishwa ndio matatizo huzuka, kwa sababu asili mwanadamu hakupewa haki hii. Wa khuliqa al-insanu dha'if, mwanadamu ameumbwa udhaifu. Akitunga kanuni zake zitajicontradict kwanza, pili zitaathiriwa na wakati. Kuna wakati sheria zitakuwa hazifanyi tena kazi, itabidi watu warudi tena wapi? Bunge. Ndio ni sarakasi, ndugu zangu, katika katiba kama hizi. Haikubakiwa kwetu sisi Waislamu, position yetu, maukifi yetu ni kuwa inapokuja amri ya kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi ni sam'an والطاعة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا kwa haini kwa muumini wa kiume wala kwa muumini wa kike pili Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wanapoamua juu ya jambo kwamba huku ni hivi sisi tuwe na mjadala ayuha ikhwan nimalizie kabisa kwamba sharia hizi au hukumu hizi za kisheria leo zimekuwa secularized. Waislamu tutajifunga na hukumu za kisheria tunapokuwa msikitini, lakini tunapotoka nje, mbona twaona mambo si yetu? Tunaposema Uislamu umeharamisha zina, leo zina ni halali. Uislamu umeharamisha riba, leo banking system zote ziko based na interest yani ulimwengu leo imekuwa hauko tena ile nafasi ya kusema hakuna tena hapa kuna watu ndugu zangu ilipoangushwa utawala wenu mwaka wa 1924 al hapa ndipo waislamu tukawa sasa tumeendorse democratic values tukajipa uhuru sasa wa kufanya yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo ndio haya. Dunia sasa imechafuka, ndugu zangu Waislamu. Dunia sasa yapelekwa na watu wachache, kwa sababu nidhamu zilizoko ulimwengu mzima leo ni nidhamu za watu wachache. Uchumi leo unauona ulimwengu mzima unamilikiwa na watu wachache. Rasilimali mnazoziona leo katika dunia hii zamilikiwa na watu wachache. Election zinazofanywa ndugu zangu, huwa ni vibali za hawa watu wachache kuendelea kupora mali zetu. Kihakika ndugu zangu Khilafa ilipovunjika ndio maafa kama haya yakaja, ikawa tuvurugika mpaka katika vipimo vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faradhi zimeziepuka, haramu kuzifanya, mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza sisi tunatekeleza. Kihakika tuna haki sisi kama umma wa Kiislamu kurudia katika fikhi yetu na kurudia kusoma taarifu yetu kusoma Uislamu wetu kuwa ndio una uwezo mkubwa wa kutatua matatizo ya dunia na kitu kitakachofanya Uislamu uweze kutatua matatizo haya si jengineko bali ni kurudi na kuisimamisha katika khilafa Islamia ambayo hiki ndiyo chombo pekee kitakachokuwa na uwezo wa kuapply Uislamu katika matendo jumla ya maisha ya wanadamu, na hapa ndipo tunajifunga kikamilifu na sharia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hapa ndipo amani itafiveli katika ulimwengu. Leo ndugu zangu, maafa ni makubwa mwaona nyinyi mitaa haikaliki crime rate inaendelea kuzidi kwa sababu kihakika ile gap between the haves and the have ni kubwa kwa hiyo kihakika kuna mwanya na ndio hii inasababisha magenge mitaani watu wanauana kwa vitu vya yani sababu za kikuzikuzi ni kwa sababu maisha yamesukuma katika hali hii hawa watu ndugu zangu hawana substitute ni sisi tuwaongee mlango na kuwaelekeza waislamu na kuelekeza Kiislamu ili kunapokuja na propaganda watu hawa tunaweza sasa tukawafuata ama wakatufuata. Nyinyi mwasema Uislamu ni nzuri, mbona tusikia kuna watu wamebomo hivi? Tunawaeleza kwamba huu ndio Uislamu unasema hivi na hapa Uislamu unasema hivi. Uislamu hausemi watu wapigane, Uislamu unasema watu wenye ujirani mzuri, Uislamu unasema usimshambulie hata mtu ambaye ana tofauti na imani, kumshambulia kwa mipanga na kumuua, wala kushambulia kanisa lake. Hivi ndivyo Uislamu. Mtaka kunyamaza ndugu zangu, tutakuwa wadau wa ushirikina kama hizi tunazoziona kila baada ya miaka mitano. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie lile dalili zisizo na kola na kutumana sana. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wala lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafurur rahim.